Ďakujeme Vládko, celému týmu a nech sa páči, môžeme si sadnúť a prosím, aj deti mohli ísť do besiedky. David, nech ťa Boh požehná. <laughs> Aleluja. Patrik, ďakujeme veľmi pekne za slova pozbudenia a, a naozaj je to o tom, a ja vyznávam, že nebude nedostatok v dome hospodinovom. Nebude nedostatok, a keď som povedal, že my máme na to, tak to je v úvodzovkách, tá, tá viera nestojí na nás, tá sila nestojí na nás, ale Boh vlastní všetko, ale chce vidieť tvoje moje srdce. Hej. Boh nie je násilník, že ti teraz zoberie 10% z tvojich, Boh chce vidieť tvoje srdce a tvoje štedré srdce. Hej. Takže on vlastní všetko, on, on, on vlastní môj život. Viete, ja, ja tu stojím a my nemusíme žiť, to Boh povie slovo a nikto z nás tu nemusí byť a necháme všetko tu, on vlastní všetko. Ale Boh vlastní všetko, ale chce vidieť tvoje a moje srdce ochotné, že či mu Hej. On vlastní všetko, či mu dáme. A keď hovorím, že máme na to, tak viem, že sme schopní, ak budeme verne dávať, vykryť celý ten deficit tento rok. Sme schopní to. Keď budeme verne dávať. A viete, čo sa stane, keď, keď Boží ľud dáva verne? Boh sa prizná. A Boh dá ďalšie zdroje, aby sme ešte mohli mať, aby sme mohli požehnať druhých ľudí. Amen. Takže uh, buďte pozbudení a požehnaní a keď možno, že máš aj strach a obavu, ja ťa chcem pozbudiť, zavri sa doma do izby a modli sa. A povedz, povedz otvorene, Pane Ježišu, ja mám strach dávať. Ja mám strach z toho, že mi nezostane. Pomôž mojej nevere, pomôž mne, Pane Ježišu. Daj mi sílu, aby som vedel dávať. A viete, keď, keď Boh začne k vám hovoriť, keď Boh vám dáva silu a budete robiť Božie rozhodnutia, tak to bude stať na Bohu. To nebude niečo len impulzívne. A toto je moja skúsenosť v živote, že kedykoľvek prídem k Bohu, Boh mi dá silu, aby som vedel stáť. Ale ja dávam už desiatky rokov desiatky a viete, ten príjem bol nestále. Mali sme jeden príjem a bol aj čas, kedy som musel byť na postoch, aby sme mali strávu doma. Ale bol aj čas, kedy Boh otvoril prieduchy nebies, že sme mohli letieť do Kanady. A s Peťom Budajom sme si mohli dať kávu, ktorú zaplatil on. Hej? Pamätáte si to kázeň? Pavol hovorí, mám aj veľa, mám aj málo. Ja som už vycvičený so všetkom. Ale neprestali sme nikdy dávať. Nikdy. A neľutujem. Dnešný deň pôjdeme ďalej. A ja chcem sústrediť vašu pozornosť na jeden, jeden krátky text z Biblie, z Matúša 7. kapitoly, budeme čítať 13, 13. a 14. verš. Budú to, budú to dva verše a tieto verše budeme môcť vidieť teraz na data projektory a budeme spolu sa pozerať na tento biblický text. Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 7. kapitole 13. a 14. verš. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že tvoje slovo má stále moc. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že tvoje slovo je stále pravda. A ja sa modlím, pane, aby nikdy nebol nedostatok Božieho slova, Božieho chleba v tomto zbore. A nielen to, pane, ale bola kázaná celá pravda Božia. A nielen to, pane, ale bola kázaná s Božím postojom, s Božím úmyslom. Pane, modlím sa, aby Tvoje slovo dnešný deň formovalo a menilo naše životy. Pane, modlím sa, aby si pomázal moje ústa, aby si pomázal moju mysel. Aby si pomázal naše srdcia, Pane Ježišu, aby slovo, ktoré je kázané, sme mohli uchopiť a mohli veriť a mohli ho žiť. Drahý Pane, ja Ti ďakujem, že máme Bože slovo, že Bože slovo je cestou do Nebeského kráľovstva. Svetý Duchu, ja Ti ďakujem, že nie sme sami, ale si tu dnešný deň, dnešné ráno, si tu a si v nás. A si ten, ktorý nás uvádzaš do každej pravdy. Uvádzaš nás do každej Božej pravdy. Modlím sa, aby si otvoril naše oči. Modlím sa, aby si otvoril náš zrak, aby sme mohli vidieť, rozumieť a žiť Tvoje slovo. Pane, ja Ti ďakujem, že Tvoje slovo má moc v mene Ježiš, Tvoje slovo má moc, Pane Ježišu, a Tvoje slovo má moc vyslobodiť. Tvoje slovo má moc uzdraviť. Tvoje slovo má moc kriesiť mŕtvych i dnešný deň. Tvoje slovo má moc priniesť spasenie do každého ľudského života. Tvoje slovo má moc zmeniť situácie, zmeniť okolnosť. Tvoje slovo, Pane, Tvojim slovom postalo zem, postalo nebo. A ja ti tak ďakujem, Pane môj drahý, za Tvoje slovo. A ja sa modlím, aby nedelu čo nedelu bolo kázané celé Božie slovo pod Božím pomazaním, pod Božou mocou v mene Pána Ježiša Krista. A môžeme povedať? Amen, amen, haleluja. Haleluja, máme pred sebou Božie slovo a tak Božie slovo je tak vzácne, pretože Božie slovo má moc. Po celých 2000 rokov, ako máme Božie slovo, alebo ešte predtým je starý zákon. To slovo má moc. Je mnoho kníh, aj bude, ktoré sú napísané, ktoré prídu, zažiaria a skončia. Biblia je jedinou knihou, ktorá je rozšírená do najviac jazykov, je najviac čítaná, ale je najviac zanedbávaná kniha. Je to kniha, ktorá má moc pre tvoj a môj život. A ja sa teším, že máme mapu do Božieho kráľovstva. Patrik veľmi dobre povedal, ja, ja má, snažím sa mať prehľad v správach, ale správy nepozbude nás. Keď otvoríte správy, noviny alebo televízne noviny začne pozerať, všetko to sú informácie, ktoré sú väčšinou negatívne. Ale Bože, slovo má moc ťa pozbudiť. A tak dnešné ráno, keď som si čítal žám, žám starca, ktorý hovorí, že v svojej starobe ja ťa budem chváliť, ja ťa budem uctievať. Lebo ja viem, že si, ma, že si ma počal od života matky, že si ma sformoval už odtedy. A ty vedieš moje kroky. Nie je to fantastické, že Božie slovo je nádejou pre každého, kto v neho verí? Amen. Môžeš povedať amen, toto je dobré slovo, toto je Božia pravda. Božie slovo je nádejou pre tvoj a môj život v každej jednej situácii. V každej jednej situácii. A nielen to, ale ono je pravda. Ja viem, že čítam pravdu. Ja nečítam a, niečo, čo je vymyslené, niečo, čo je nepravde, možno, že pravdepodobné, ja čítam pravdu. A tá ďalšia dôležitá vec je, že keď, sa, keď si čítaš Bibliu, chcem ťa pozbudiť. Modli sa pros Svetého Ducha, aby ti odkrýval duchovný zrak. Aby si mohol rozumieť Božím hĺbkam a Božím pravdám. Ja sa modlím, Pane, otvor mi oči. Otvor, Pane, môjho ducha, aby to, čo čítam, som rozumel a som mohol žiť. A Duch Svetý je v nás. Pane Ježiš povedal, že On je ten, ktorý prebýva vo vás, je pri vás a bude vo vás. To znamená, že po letniciach bol vyliatý Svetý Duch a on prebýval v každom jednom človeku, ktorý uveril v Ježíša Krista. A keď nielen to, ale keď bol naplnený Svetým Duchom, keď prežil krst Duchom Svetým, Duch Svetý zostúpil na celú našu osobu. A on prebýva vo mne. On je náš radca, tešiteľ. A keď mnohokrát neviem, sa modlím, pane, ozrejmi mi tento text. Hovor ku mne, ako mám tomuto rozumieť. A Duch Boží vám odkrýva zrak. A Biblia je nekonečnou studňou, pretože mnohokrát si čítame mnohé miesta, zrazu vám vyskočí niektoré, wow, už to roky čítam a som tomu nerozumel. A preto vás prosím, modlite sa, aby nedelu čo nedelu bolo kázané Bože slovo celé v pravde, v moci a s Božím postojom, aby nikdy nebol nedostatok v dome hospodinom chleba. Pál hovorí, modlite sa za mňa, aby keď otvorím svoje ústa, som kázal Božu reč. Som kázal reč Božiu. A ja vás chcem poprosiť, za modlitby za nás, ktorí kážeme, aby sme kázali Božú reč. Amen. Halelúja. Takže vyber si úzku cestu. Téma dnešnej kázenie, vyber si úzku cestu, hovorí pán Ježiš. Ježiš prichádza k praktickej aplikácii toho, čo káže v kázni na hore. Kázal na mnohé oblasti, cez dávanie, modlitbu, pôst, cez, cez, to, cez blahoslavenstva. A prichádza k situácii, kedy hovorí, to, čo teraz počuješ, začni žiť, začni praktizovať. A pozýva ľudí k osobnému rozhodnutiu sa ho nasledovať. Pán Ježiš hovorí, že on je tými dverami, každý, kto cez neho vojde, bude spasený. Nie je iná cesta k spaseniu ako Ježiš Kristus Nazarecký. On hovorí, že prišli pre, predo mnou ľudia, aj po mne budú, ktorí budú hovoriť, ja som pravda, ja som cesta, ja som Neverte, to sú zlodeje, klamári. Ja som dvere do nebeského kráľovstva. Nikto nepríde ku otcovi len skrze mňa, hovorí pán Ježiš. Takže prvá vec je, rob to, čo, poč- to, čo si počul. Praktizuj svoju vieru. Môžeš vedieť veľa vecí o Bohu, ale málo je to hodnotné a užitočné pre tvoj život, keď to nežiješ. Amen. Môžete, môžem vás poprosiť každých 3 minúty jed, jeden za druhým. Amen, amen, amen. Hej? <laughs> amen. To sú všetko len vedomosti. Tvoja viera ti je na nič, ak nerobíš to, v čo veríš. A kresťanstvo to nie je filozofovanie o pravde, ale je to o žiti pravdy. Áno? Kresťanstvo je o žiti pravdy. Môžeš filozofovať hodiny, môžeš pozerať v televízii diskusie filozofické a hodiny, dni, týždne. Ale je to o žiti pravdy. V Číne, kde je obrovské prebudenie, kde ľudia ani Bibliu nemajú, mnohí sa modlia, postia dni, týždne, mesiace by mali Bibliu. Oni to, čo počujú od kazateľa v nedelu, oni to sa kopia v nedelu po obede a začnú to žiť. Oni to žijú. Oni to berú vážne. Teraz je to o aktivite a o rozhodnutí. Viete, v súčasnosti máme prístup k internetu, máme množstvo kresťanských kníh, máme rôzne konferencie, ktoré mi chodia každý týždeň pomaly na mail, rôzne poznámky a pozvánky a neviem čo všetko sa deje, rôzne knihy sa tlačia, rôzne semináre. Máte, ja nemám televízne programy, ale mnohí pozerajú TV na uh, uh, uh, kresťanské programy namiesto nedelných bohoslúžieb, sú doma a potom prídu do zboru a začnú porovnávať. Tam je to, tu nie je tam je tam, toto tu nie je. Tam je, ten je taký, ten je taký. Hej. Začnú porovnávať. Na jednej strane je dobre, že máme literatúru, že máme tieto zdroje. Ale na druhej strane sa veľa kresťanov krmi poznatkami a ich mysel je plná týchto poznatkov, ústa plné porovnávaní a názorov, čo by malo byť a čo nie. Ale ich samotný praktický život zlyháva. Sú nezrelými a preto začínajú nezdravo porovnávať veci a nemajú hlbokú stabilitu a zakorenie sa v Bohu a vzťahu s ním. A ja teraz hovorím veľkú pravdu, pretože toto sa deje na Slovensku. Toto sa deje na Slovensku. Hej. Začnú porovnávať. Chodia na rôzne konferencie. Ale viete, čo sa deje? Len veľmi málo sa zmení ich život. Len veľmi málo vidieť hlbokú premenu ich života. Ja nie som proti konferenciám, ja nie som proti seminárom, pretože sám chodím. Ale toto nie je motor môjho života. A začnú porovnávať. Tu je, nie je. Tam ten je taký, on je taký. Ten je taký a on je taký. Začnú žiť s poznatkou. Ale hlboká viera, hlboká premena ich života chýba. Všetko to zostáva v tejto rovine a v tejto. Ale zmena života hlboký osobný vzťah s Bohom, hlboký rodinný život, hlboké zakorenenie sa v Bohu. Viete, koľko ľudí som už stretol, ktorí sú roky kresťanmi a si sadnú vám budú rozprávať množstvo vecí. A človek, ktorý uverí a počúva ich, tak skoro odpadne, že ale keď týchto ľudí poznám a vidím hĺbku ich života, hovorím, Pane môj drahý, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ježišovi hlboko záleží na každom človeku. Božou hlbokou túžbou je, aby všetci ľudia našli správnu cestu. On nechce, aby ani jeden človek zahynul. To znamená, väčšine zahynul. Po fyzickej smrti bol naveky oddelený od Boha. Ježiš je veľmi jasný v tom, čo hovorí. A pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bránou, alebo úzkou bránou. On nás chce zachrániť od zničenia. Viete, o tej záhube, ktorú sme čítali, je to záhuba väčšného zahynutia, pretože každý človek, ak Boh nepríde po svoju církev, raz zomrie fyzicky, ale nie duchovne. A Boh spojí uh, e, duchu a duša a dá nové telo každému jednému, ale jeden stane na vzkriesenie k životu a druhý k, k väčšnému odsudeniu. Keď hovorí o, o zničení, hovorí o tom, že bude naveký človek oddelený od Boha. A Ježiš nás chce zachrániť od zničenia. A všetci chceme mať úspech vo svojom živote. Každý chce žiť dobrý život, spokojný život a hodnotný život. A každý človek má túto túžbu. A nič nie je na tom zlé. Boh nás takto stvoril, ale skrze hrie, ktorý vstúpil do života človeka, sme, sme to stratili. A sú dve cesty, ako dosiahnuť späť to, čo sme strátili. Stratené hodnoty a stratený cieľ. Jedna cesta je ľudská cesta a druhá cesta je Božia cesta. Jedna cesta je ľudská spravodlivosť, druhá je Božia spravodlivosť. Jedna cesta hovorí o tom, že zhromažuj si majetok tu na zemi, a Biblia hovorí, ktorý bude raz zničený. A druhá cesta hovorí, Božia cesta, zhromažduj si majetok v Bohu, ktorý zostane na veky. Sú dve cesty, je ľudská alebo je Božia. Sú dvaja páni. Pán Ježiš hovorí, Nemôžete slúžiť dvom pánom. Buď budete slúžiť Bohu, alebo slúžite sami sebe. Ježiš hovorí v tomto príbehu, že sú dve brány a dve cesty. A on pozýva teba mňa k rozhodnutiu, ktorou bránou chceš vojsť a ktorou cestou chceš kráčať, alebo už kráčaš. Viete, že veľa ľudí sa nechce rozhodnúť. Už ste sa stretli? Veľa ľudí sa nechce rozhodnúť, keď im kážeme evanilium a hovorí, ale veď, veď sa nič nestane, veď to má čas. A ja nad tým porozmýšľam. A nejako to už len bude. Možno, že nájdem lepšiu cestu ešte. Keď mi uh, starý otec kázal evanelium, ja som bol mladý človek. A ja som stále hovoril, ale to má čas a veď ja mám svoj život a ja si chcem užiť svoj život a, a možno, že keď budem starší človek, tak možno, že sa preto rozhodnem a nepotrebujem to teraz. Ale vieš, že žiadne rozhodnutie je tiež rozhodnutím. Ty a ja sa potrebujeme rozhodnúť. A Boh ti dal slobodnú vôľu. A On sa veľmi starostlivo zaujíma o tvoje a moje rozhodnutie. Sú dve brány a dve cesty. Pane Ježiš hovorí široká a úzka. A obidve brány hovoria o duchovnej realite v ľudskom živote. Hovoria o postoji tvojho a mojho srdca. Takže ako vyzerá tá široká brána? Ako vyzerá tá široká cesta? Tá široká brána, široká cesta hovorí o tom, že ja som vládca v svojom živote. Ja nepotrebujem nikoho. Ja nepotrebujem ani Boha. Kladli ste si niekedy otázku, prečo je tak brána široká? Položíš si si niekedy takúto otázku? Prečo je tá brána široká? Preto je, prečo je tá cesta tak široká? Ona potrebuje byť široká, lebo potrebuje vytvoriť priestor pre všetky názory, pre všetky postoje, pre všetky hriechy, pre všetky náboženské myšlienky, ktoré ľudia majú. Ty môžeš vstúpiť do tejto brány a môžeš veriť čomukoľvek, čo chceš. Môžeš byť buddhistom, Môžeš byť hinduistom, môžeš byť moslimom. Na tom nezáleží. Môžeš kráčať touto cestou širokou a je tam dosť priestoru pre všeličo. Všeličo sa tam zmestí. Preto je tak široká. A viete, prečo ešte je tak široká? Pretože je tam stále dostatok priestoru pre všetky naše hriechy. Nezáleží na tom, ako žiješ. Nezáleží na tom, ako žiješ. Niektorí povedia, veď život končí smrťou, rob si, čo chceš. Široká brána ťa vovedie na širokú cestu. Po druhé, ako vyzerá široká cesta? Široká cesta je cesta plná hriechov, plná kompromisov, plná presvedčení o svojich vlastných túžbách, že sú správne. Je to cesta, kde sa naplňajú moje egoistické ciele a túžby. Po tretie, ako vyzerá široká brána, široká cesta? Je to cesta pre všetkých tých, ktorí sú polovične spasení. Byť polovične spasený znamená nebyť vôbec spasený. Ja som napísal jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré je pre kresťanov. A to je toto. Skúste nad tým rozmýšľať. Je veľa kresťanov, ktorí si myslia, že keď vstúpili úzko bránou, ktorou je Ježiš Kristus, automaticky vždy budú kráčať po úzkej ceste, ktorá vedie do väčšného života. A ja chcem povedať, že toto je omyl. Toto nie je pravda. Je veľa kresťanov, ktorí si myslia, že keď vstúpili úzkou bránou, je Ježiš Kristus automaticky vždy budú kráčať po úzkej ceste, ktorá vedie do väčšného života. Aj toto je umil. Ty môžeš vstúpiť úzkou bránou a kráčať po širokej ceste do zahynutia. Toto je revolúcia. Ja vám poviem príklad. Aký je problém, že ja si žijem, ako ja chcem? Veď aj iní kresťania žijú takto, mi povedal jeden človek. Veľký, pretože tu sa jedná o väčší život. Za vyše 20 rokov môjho kresťanského života som videl veľa ľudí, ktorí prijali Ježiša ako svojho pána. Boli šťastní, pretože ich hriechy boli odpustené. Boli oslobodení od hriechu. Ale na svojej ceste životom dovolili rôznym veciam a okolnostiam, aby ovládli ich život. A stalo sa to, že Ježiš už nevládol v ich živote a stali sa oni pánmi svojho života. Stali sa z nich ľudia, ktorí začali nasledovať svoje túžby, svoje cesty, svoju voľu. A k tomu hovoria, pane, tak požehnaj moje cesty, moje plány. Ako je možné, že kresťan, ktorý urobil rozhodnutie nasledovať Ježiša, boli mu odpustené hriechy, Tešil sa zo svojho spasenia, sa odvrátil od úprimnosti, bázne pred Bohom a nasleduje svoje túžby, svoje motívy. Rozmýšľaj si niekedy nad tým. Rozmýšľali si niekedy nad tým. Ja som rozmýšľal, dospol som k dvom veciam. Prečo? Dve veci. Neodozdá všetko Bohu. Keď prídem k Bohu pri znovuzrodení a prijímam ho ako pána spasiteľa, ostane oblasť v mojom živote, ktorá je skrytá, ktorá je tajná, ktorú neotvorím, komnata, ktorú neotvorím. Oblasť, ktorá nie je oslobodená. A aj počujem Božie slovo. Boh ku mne hovorí rôznymi spôsobmi. Cez ľudí, cez okolnosti, cez, cez kázne, cez Bibliu. A ja si to nejak na začiatku ešte tak nejak uvedomujem, že by som mal s tým niečo robiť. Ale nerobím s tým nič. A táto neodozdaná oblasť je priestorom pre diablové napadanie a jeho vstup a vplyv na človeka. Sú oblasti, ktoré po znovuzrodení potrebujú byť oslobodené a vydané Bohu. Neodozdám všetko Bohu. Skrývam, tajím. A diabol ti ponúkne potom svoje cesty. Oblasti, o ktorých viem, že sú slabé v mojom živote. Každý má slabé a silné stránky. Slabé, kde viem, že potrebujem Božú milosť. A ja poviem, a ja to nejak zvládnem. Ja, si, ja som si myslel, keď jeden... Eh, eh, ja som si myslel, že ja to zvládnem, že ja sa s tou ženou nevyspím. Povedal jeden človek. Ja som myslel, že som dosť silný. Viete, keď poviete tento výrok, už ste za vodou ste pod vodou. Ja to zvládnem. Zápod, už sa topiť. Ak niekto povie, ja to zvládnem, ja mám na to, toto je veľmi nebezpečný stav. Viete prečo? Pretože tento stav hovorí o tom, že ja sa spolieham na seba a nie na Boha. Ja dôverujem svojim silám. A keď ty dôveruješ svojim silám, tak neobstojíš. Po druhé, skrze zlý spôsob života, ktorý kde človek vychladne, stráti vzťah s Bohom. Zanedbám budovanie vzťahu s Bohom na osobnej úrovni. Zanedbám svoj modlitebný život. Ale veď to nevadí, že sa dnes nepomodlím, že nemám dneska štíšenie. Nevadí, že prešli 3 dní, prešiel týždeň, prešiel mesiac. Nevadí, že nie som na bohoslužbách, nie som na domácej skupine. Mne to nič nevadí. No nevadí. E, viete, to je, to je tak, ako keď uh, si, keď neriešime veci aj v manželstve. To nevadí raz, dvakrát, trikrát. Ale viete, čo sa stane? My, my váľame jednu guľu pred sebou, ktorá naberá obrátky. No, raz to tak nie je zle, dvakrát ešte nie je, trikrát nie je. Ale tá guľa má väčšie, väčšie obrátky, až nabere také obrátky, že porozbíja potom všetko, že sa nedá už robiť skoro nič. Zanedbanie vzťahu osobného, vzťah modlitebný, vzťah k Božiemu slovu. Čítanie Božieho slova, obecenstvo s kresťanmi, skupinka, bohoslužby. Viete, že viera je z počutia? A viete, koľko teraz rôznych vierie a, a, a rôznych názorov a čo všetko ľudia napočúvajú? Neskutočné. A ako chceš byť ty a ja silný a pevný, keď nie sme zakorenení, keď nepočúvame slovo, keď, keď si ho nečítame, keď nie sme v hlbokom vzťahu s Bohom. Pán Ježiš hovorí, že v posledných prídu rôzne blúdy, rôzne zvody, aby zviedli aj vyvolených. A moja otázka je, ak ja nie som hlboko zakorený v Bohu, ak ja nemám vzťah s Bohom, ako ja dokážem rozsudzovať veci? Veľmi ťažko. A toto je veľká živná pôda pre diabla, aby hneď podsunul rôzne názory, rôznych ľudí, rôzne situácie. A človek, ktorý nie je hlboký v Bohu, tak, tak letí, lieta. Potom nie je potrebné, aby niekto prišiel a začal ti hovoriť iné evanelium. Galackým Pavol hovorí, ja som vám kázal evanelium, vy ste ho prijali. A prišiel niekto a vám káže iné evanelium. Galácky, galácky. Či duchom začínali ste a teraz telom končíte? Stalo sa to jedno, že Pavol založil zbory v Galácii a prišli ľudia, ktorí začali kázať niečo iné. Hovorili, že spasenie je z obriezky, musíš dodržiavať zákon Božíšov. A tak pomutili tých ľudí, že, že bol, potom vyjadril tú obavu, že neviem, či som nadarmo nepracoval medzi vami. Prečo? hlboký vzťah, hlboké obecenstvo, hlboké poznanie Boha cez Božie slovo. V Bereji boli Židia takí, že keď Pavol kázal, zobrali Tóru a začali rozsudzovať, začali sledovať. Ja sa vás chcem spýtať, sleduješ kázeň? Sledujete kázeň? Zoberieš cez týždeň Bibliu, či stojí prachu? Viete, riešim toľko problémov, toľko ľudí a stajú sa tak duchovní, ale tak nestabilne nezrelý. ktorí sú chytení na rôznych, rôznych všelijakých učeniach. Prečo? Pretože toto chýba. Hlboké zakonenie sa Bohu. A ja ťa chcem pozbudiť, lebo ja namiesto teba čítať nemôžem Bibliu. Ak chceš ísť, a doba je ťažká, ak chceš ísť zdravo, a chceš zachovať svoj vzťah s Bohom, potrebuješ mať stíšenie. Kontrolná otázka. Keď poukážeš na hriech v živote človeka, aká je jeho reakcia? Je tam duch pokania, je tam duch pokory. Viete, aký je rozdiel medzi ovcom a vlkou? Je veľký, ja viem, že mi poviete, veľký, veľký, hej, lebo že vlk má rád ovce, a ovca nemá rada vlka, hej, dobre. Ale keď udriete vlka a udriete ovcu, viete, aký je rozdiel? Už ste to robili? Ja vám to doporučujem. <laughs> Hej. Viete, aký je rozdiel? Veľký rozdiel je. Keď udriete ovcu, tak sa stiahne. Keď udriete vlka, tak vycerí zuby. A toto je s ľuďmi, ktorí nerobia pokanie. Toto je kontrolná otázka. Keď ja položím ti otázku a toto, čo robíš, je zlé, aká je tvoja reakcia? Ja už som počul rôzne názory. No a čo? A druhý čo robia? Naposledy, hej, druhý čo robia? Hej. Ale kde je duch pokania? Kde je duch pokania? Kde je pokora? Kde, kde je bázeň pred Bohom? Áno, druhý to robí, ale ty si budeš zodpovedať za svoj život. Aká je reakcia? Keď štukneš do ovečky, tá sa stiahne. Keď stukneš do vlka, ten vycerí zuby. A ak štuchneš do kresťana, ktorý, ktorý je zúrivý, vlk, vycerí zuby, nebude robiť pokanie. Pán Ježi, uh, Pavol hovorí Filipenom 2.12. S bázňou a chvením konajte svoje spasenie. Židom je napísané 12.14. Vynaložte všetko úsilie, aby ste žili v pokoji so všetkými ľuďmi a boli svätí. bez posvetenia nikto neuzrie pána. Viete, čo tieto verše hovoria? znamená, že ujsť, uh, vojsť úzkou, úzko bránou neznamená, že ja automaticky kráčam po úzkej ceste. Pálo hovorí, pracujte na svojom spasení. Čo to znamená? To nie je jedno, ako ty a ja žijem. To nie je jedno, čo ja robím. To nie je jedno, či sa môj život mení, alebo sa nemení. To nie je jedno, či ja poviem, že na hriech, že aj druhý to robia, čo ty chceš odo mňa. To nie je jedno ale bázeň a pokora a pokanie. Sveto znamená oddelenie od riechu. Neustále sa posvedcovať. To neznamená, že sme super dokonali. Ale keď sa niekto pozrie na tvoj život, na môj život a povie, že za 10 rokov ja nevidím zmeny v tvojich reakciách, v tvojom správaní, v tvojom chovaní, v tvojom, v tvojom dávaní, keď sme hovorili o dávaní, tak je to vážna otázka pre zamyslenie sa. Po štvrté, je to cesta, ktorá ide proti tvojmu svedomiu. Boh hlboko vložil do nás svedomie, e, pocit pre dobré a zlé. A veľa ľudí vie, aká, mi, aká mala by byť ich správna voľba a cesta, pretože ich svedomie to hovorilo. Ale na širokej ceste sa rozhodli nepočunú z hlas svojho svedomia. Poznáte to? Moje svedomie mi hovorilo niečo. Blikalo, ale ja som ho nepočul. Prečo? Pretože svedomie im hovorilo ísť po ceste, ktorá nebola príjemná pre ich telo. veľa ľudí povie, veď to je môj súkromný život. Ale príde deň, keď Boh privedie všetko na svetlo a na súd. Príde deň, kedy už nebude môcť žiadna byť výhovorka. Zjavenie 21.8 je napísané Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, tráviči, modloslužobníci, všetci klamári. Všetci klamári, tí, ktorí krútia, zmotávajú, klamú, ste si to uvedomili? Oni nevojdu do Božieho kráľovstva. A to sú vážne veci. To sú veľmi vážne veci. Na ďalšom mieste je napísané, von zostanú psi. To sú ľudia, ktorí prekrucujú falošné náuky, privádzajú. Tráviči, smilníci, vrahovia, modoslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lží. Trikrát je napísané v posledných miestach klamstvo, prekrúcenie, klamstvo. Títo ľudia nevojdu. toto je výstraha. A tu sa nejedná o to, že ja klopitnem v nejakej tejto veci, tu sa jedná o životný štýl. Tu ste? Počúvajte dobre. Toto je veľmi vážna vec. Počúvajte dobre. Tu sa jedná o životný štýl, ja takto začnem žiť a ja toto považujem za normálne v svojom živote. To je životný štýl. Tu sa nejedná o to, že ja upadnem do hrieku a riešim to, ale tu sa jedná o to, že mne to je už normálna vec pre môj život. Niektorí ľudia povedia, veď uh, túžba mať veľa peňazí, veď to nie je zlé, komu ja ubližujem. <laughs> Ste počuli? Tak. Veď komu ja ubližujem? Čo ja zle robím, že ja chcem mať viac a viac peňazí? Ale vieš, že milovanie peňazí je hriechom? Že je to modloslužba? Že uctievaš peniaze? A milovanie peňazí je začiatkom vystúpenia na zlú cestu. Sú ľudia, ktorí eh, majú problém so zranením a neodpustením. A povedia, že jak som v tom stave kvôli tomu človeku, kvôli tomu cirkevnému zboru, kvôli týmto ľuďom. A obvinujú druhých ľudí a povedia, že s tým sa už nedá nič robiť. Ale hlboká pravda je táto, že pred Božím trónom nikto nebude môcť obviňovať druhých za svoj stav a za svoje rozhodnutie. Ó, toto je vážna vec. Toto je veľmi vážna vec. Ty a ja nebudeme môcť nikoho obviňovať. Za to, že ja som v tomto stave, to môže ten človek. Nie, nie, nie. To môžem ja za tento stav. Ďalší ľudia hovoria, že klamstvo, prekrúcanie, že to je v poriadku, to nič na tom nie je. Ďalší ľudia hovoria, že sexuálny život prevrátený a striedať partnerov a, a, a žiť mimo manželský život, že to nič nie je. A tak Ježiš na konci hovorí niečo veľmi šokujúce. A hovorí, veľa ľudí vojde cez širokú bránu. A je veľa tých, ktorí idú po ceste zničenia. A viete, čo hovorí Ježiš? Ježiš hovorí, že je ich väčšina. To nie je, nie je väčšina to úzkou, ale väčšina je, ktorá ide po širokej ceste a širokou bránou. A my ako ľudia, ako národ si myslíme, že väčšina má pravdu. To hovoria aj politici. Ale nemôžeš zobrať Božie princípy Božieho kráľovstva i vtesta do politiky. Tento národ, politici si myslia, že kde je väčšina, tam je pravda. Pán Ježiš hovorí, že väčšina sa rúti do zatratenia a len málo ľudí ide úzkou cestou. Cesta je široká, viete prečo? Pretože je akceptovaná väčšinou ľudí. Ty môžeš po nej kráčať a nikto ti nič nepovie, nikto si nič nevšimne. Prečo? Pretože je to normálne pre väčšinu ľudí. Je to normálne, že kráčajú širokou cestou. Je normálne, že, že ako mnohí kresťania žijú v rieku, je to normálne. Je to normálne, že robím to a robím to, veď tá cesta je široká, veď kto ti čo tam povie na tej ceste. A Ježiš hovorí, či si vstúpil širokou bránou, alebo kráčaš po širokej ceste, a jedno aj druhé ťa dovedie do zahynutia. Môžeš vojsť úzkou bránou a kráčať širokou cestou, a budeš tam, kde ten človek, ktorý vošiel širokou bránou a išiel širokou cestou. A Ježiš nám hovorí tento príbeh, viete prečo? Nie preto, aby strašil ľudí. Aby ľudí nejak terorizoval, preto, aby nikto nezahynul. Aby nikto nezahynul. Preto nám hovorí, aby zachránil Boh každého jedného človeka z tej širokej cesty preč. Bohu záleží na každom jednom človeku. Boh nechce, aby nikto z nás bol zatratený. Patrik citoval Jan 3.16. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život. Bohu záleží na tebe. Bohu záleží na tvojom susedovi. Bohu záleží na tvojich deťoch. Bohu záleží na celom našom meste. Boh nechce, aby nikto nešiel do zatratenia. Toto je Božia túžba. Aj dnešný deň. Bohu hlboko na tebe záleží. Poďme hovoriť teraz o, o úzkej bráne, o úzkej ceste. Aká je úzka brána? Aká je úzka cesta? Táto brána cesta nám ukazuje, že Ježiš nás chce viesť do života, do väčšného života. A prečo je tak úzka tá, tá brána? Ste rozmýšľali niekedy na tým? Prečo? Prečo tá bola tak široká? A prečo je tá tak úzka? Prečo je tá cesta tak úzka? Sú dva dôvody. Je úzka, pretože je len jedna. Hej. Skrze Ježiša. Ján 10.9 je napísané. Ja som dvere, hovorí pán Ježiš. Keď cez mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i výjde a nájde pastvu. Nie je inej cesty k Bohu ako Ježiš Kristus Nazarecký. Nemôžeš mať väčší život mimo Ježiša Krista. Nebudeš mať pokoj s Bohom, ak nepríjmeš Ježiša Krista. Viete, prečo to viem? Pretože to hovorí Biblia. To nehovorím ja, to hovorí Biblia. To hovorí sám Pán Ježiš. Ale čo povie veľa ľudí dnes? A to len Ježiš ťa môže zachrániť. A to len On je jedinou cestou a to už nie je inej cesty. Ale to nie, ale ty si fanatik. To nemôže byť tak. To nemôže byť len jedna cesta. E, ale tu sú aj rôzne iné cesty, názory. Ty musíš rešpektovať aj iné. Veď musí, že žijeme v liberálnej a spoločnosti. Ty nemôžeš byť radikál. Ty nemôžeš byť nejaký človek, ktorý má len svoj názor a si myslí, že len to je pravda. Ale to hovorí pán Ježiš. Ja som cesta, pravda je život. A kto chce prísť k Bohu Otcovi len skrze mňa, nie inej cesty. Ale tento svet ti ponúkne ďalších 10 ktoré idú Bohu. Pán Ježiš hovorí, je zlodej a klámar každý, kto hovorí, že on je tá cesta. On je, on je, sú tie dvere, ktoré vojdu, ktoré, ktoré vojdeš do Božieho kráľovstva. Prečo je brána tak úzka? Pretože nemôže vstúpiť do tejto brány so svojimi hriechmi. Je úzka. Je úzka tá cesta. Vstúpiť do tejto brány a kráčať po tejto ceste znamená zanechať všetok hriech, Žite svoje vôle, spravodlivosti, zanechať píchu, zanechať všetko. Zanechať názory druhých ľudí, pretože Ježišove sú viac. Nemôžeš milovať názory druhých ľudí viac ako Boha. Preto Ježiš hovorí, že pokiaľ nie sme ochotní zanechať všetko a nasledovať ho, nie sme ho hodní. K tejto bráne potrebujeme prísť v pokore, Páne, ja som zrešil. To nie je o arogancii. Páne, ja som, padnem na svoje kolena. Páne, pomôž mi. Páne, odpusti mi, že som zrešil proti Tebe. A Ježiš hovorí, urob všetko preto, aby si vošiel touto bránou a kráčal po úzkej ceste. Počúvaj dobre, urob všetko preto. Jeden deň tvoj život skončí. Jeden deň tvoj život skončí. Už nebude viac nič. A Pane Ježiš ti hovorí, urob všetko preto, urob všetko preto, aby si nevošiel na širokú cestu. Sú ľudia, sú kresťania, ktorí si myslia, že môžu robiť všetko. Ale príde deň, kedy Boh bude súdiť. Kedy Boh bude súdiť. A Biblia hovorí, ľudia, títo, títo, títo, títo nevojdu. A keď Paul píše Galatianom, hovorí o skutkoch tela, a skutku ducha. To píše veriacim ľuďom, to nepíše neveriacim ľuďom. Tu ste. A Paul hovorí, s bázňou a schvením pracujeme na svojom spasení. Viete, to nie je o strachu, teda, že ja sa budem bať žiť normálne. Nie. Pre mňa to znamená, že pane, ja sa potrebujem meniť. Ja sa potrebujem posvecovať. Pane, ja potrebujem svoj život viac a viac dávať pod tvoju moc a viac a viac sa tebe podobať. Toto je výzva pre mňa. To nie je o strachu, to nie je o tom, že teraz človek nezlyha je to o tom, že aká je moja reakcia na hriech. Mne to je jedno, to robí aj druhý. Alebo hovorím, pane, odpusti mi a zmeň môj život. A toto je správny postoj, postoj pokory a postoj pokáňa. A drahí bratia a sestry, ja vám chcem povedať, že toto nemá byť len, keď vchádzame to úzkou bránou, ale toto má byť počas celého nášho života na úzkej ceste. Veľa ľudí začínalo dobre a zle končí. A veľa to má dočinia s pokorou a s bázňou. Viete, Boh hovorí raz, Boh hovorí druhýkrát, tretíkrát. A človek zatvrdne jeho svedomie. Ale Boh skúma srdcia. Takže ako vyzerá tá úzka brána a úzka cesta? Úzka cesta je obrazom pre tvoj životný štýl a je to popis toho, ako, ako má žiť. Poprvé je to život v bázni pred Bohom. To neznamená, že sa máš báť a strachovať Boha. Nemôže sa strachovať z niekoho, koho miluješ. <laughs> Bázeň pred Bohom znamená, že máš pred Bohom najvyšší rešpekt. Drží ťa to preč od hriechu. Bázeň pred Bohom je začiatkom múdrosti pre život, ako mám žiť. Máš bázeň pred Bohom. Je On tou najvyššou autoritou v tvojom živote, ktorú rešpektuješ? Je to život v poslušnosti. Počúvaš Boha, povieš áno, urobím to. Dávam príklad. Na širokej ceste ľudia hovoria, Bože, hovor ku mne. Ja som otvorený počuť. Ja prijímam všetky nádherné proroctva pre môj život. Všetky kázne, všetky konferencie všetko, čo hovorí krásne o mne a dobre o mne. Tie, ktoré budujú len moje ego, aký som super. Ale nič o hriechu, nič o výzve zmene môjho života, nič zložité, nič nepríjemné, aby som to nemal robiť. Len to, čo vyhovuje môjmu telu, lebo toto je dobre pre mňa. A všetko, čo vyzerá v úvodzovkách zle pre moje telo, je od zlého. A ten, kto kráča po úzkej ceste, ten povie, Bože, hovor ku mne. Ale predtým, ako budeš ku mne hovoriť, ty poznáš moju odpoveď. A tá odpoveď je áno. Ja ti hovorím áno, aj napriek tomu, že ide to proti mojim túžbám. Ja ti hovorím áno, aj napriek tomu, že je to ťažké pre môj život. Ja hovorím áno tebe, pane, aj keď je to, aj keď musím sa obetovať. Ja hovorím áno, aj keď je to nepríjemné pre mňa. Ja hovorím áno, aj keď to bude stáť veľa síl a aj všetko pre mňa. Pretože viem, že je to dobré, lebo je to od teba. Pretože viem, že je to dobré, lebo je to najlepšia voľba pre môj život. Viete, čo pomáha človeku byť poslušným na ceste za Bohom? Aj keď máš, má kráčať ťažkou cestou, cestou, ktorá ide proti jeho túžbám. Je to to, že Božie vedenie je stále vedenie k životu. Božie vedenie, Božia cesta je stále tá najlepšia pre tvoj život. Prečo? Pretože Ježiš ťa povede do väčšnosti. Tu ste. Vidíte ten rozdiel? Ľudí, ktorí kráčajú, hovoria, že sú kresťania, kráčajú po širokej ceste. A vidíte úzkú cestu. Ja nehľadám svoje dobro. Pane, hľadám Tvoju vôľu. Tu ste. A mnoho ľudí sa rúti rúť a rúť. A keď Boh povie, urobíš to pre mňa. Nie, lebo to je ťažké. To je nepohodlné pre môj život. To sa mi nepáči. Tak to nie je od Boha. Pán Ježiš povedal, oče, ja idem, aby som čo robil? Plnil svoju voľu. Ježišova vôľa nebolo, pre jeho telo nebolo pohodlné ísť na kríž. Viete, ako to viem? Prečo to viem? ešte v Gecemáne zápasil tvrdý boj. Tam sa modlieval. Tam, mu, tam bol v takom strese, v takom tlaku, že mu kvapky krvi padali, padali z jeho... To, lekári hovorili, že bolo také vypetie, ktoré, mu čelil. Bolo to pohodlné? Nebolo. Viete, ako to viem? Pretože hovorí, oči, ak je možné, tento kalik zober do mňa. Ale potom jedným dýchom hovorí, ale nie moja voľa, ale tvoja nech sa stane. Ježiš nehľadal svoje pohodlie. Ježiš nehľadal svoju cestu. Ak by ju hľadal, tak by zostal v nebi, pretože v nebi mal všetko, čo chcel. Ale ja som išiel ako dobrovoľne. Ja som išiel dobrovoľne. Mňa nikto nenutil, pretože som chcel. Ešte Peter, keď sa bil v Gecemánskej záhrade, tak Ježiš hovorí, nechaj tak. Veď či nemám ja možnosť zavolať 12 legí anielov? Mal tú možnosť. On nemusel tam ísť, ale on chcel. Mnoho ľudí, mnoho misionárov aj v súčasnej dobe odchádzajú na rôzne misie, kedy, kedy vedia, že sa nevrátia späť. Nevrátia sa späť. Skrátka vedia, že je zomru. Prečo? Idú, pretože vedia, že ich Boh tam volá idú a kladú svoj život. Prečo? Pretože vedia, že toto je Bože volanie. Je to pohodlné? Nie je to pohodlné. Pane, ja chcem poznať Tvoju voľu, pretože Tvoje cesty sú tie najlepšie. To, že Božia cesta stále vedie k životu. Jeho cesty stále sú tie najlepšie pre môj život. A tak Ježiš hovorí, ja povediem teba do väčšnosti. A poslušnosť vyjadruje dôveru Bohu, že jeho cesty sú nielen tie najlepšie, ale že on sa stále postará. Tento postoj mi stále pomôže byť stále viac a viac zameraný na Boha, na to, čo je najdôležitejšie. Viete, veľa ľudí, viete, čo povie? Že to je úzka cesta pre mňa, ja sa nemôžem hýbať. Viete, ja nemôžem robiť to, čo ja chcem. Hej. Ja nemôžem robiť svoje veci. Ja nemôžem robiť to, čo ja po čom ja túžim. Puste ma von z tej úzkej cesty. Viete, prečo je úzka? Pretože tam neobstojí žiaden hriech, žiadna horko, žiadne klamstvo, žiadne neodpustenie, žiadna nenávisť, žiadne ohováranie, žiadna sexuálna zvrátenosť. Na širokej ceste človek hovorí, ja si žijem svoj život zo svojich zdrojov. Ja spolieham sám na seba. Na úzkej ceste človek hovorí, ja som sa rozhodol nasledovať Boha a som úplne závislý len na ňom. Na jeho zabezpečení, na jeho zdrojoch, na jeho sile, na jeho zdraví, na moci Ducha Svetého, na jeho daroch. Ja nemôžem žiť bez Boha. Každé rozhodnutie, každá jedna vec je závislá na ňom. Ja milujem Boha viac ako čokoľvek iné. A preto môj život je vedený do väčšnosti. A ja už tu na zemi môžem zažívať jeho kvalitu, jeho pomoc a jeho vedenie. Bratia, sestry, život po úzkej ceste znamená nepohodlie pre teba a pre mňa. Nezabezpečenú cestu, ktorou stále vieš, my tak radi ideme po zabezpečených veciach. Že? Lebo ja vám pohodlí, ja viem, čo sa stane, ja viem, čo môžem očakávať, ja, ja, ja mám zdroje, ja si to viem vyrátať. Ale úzka cesta znamená, pane, ty si mi povedal, že mám ísť a ja idem. A ja neviem, ako to ja spravím. Ja nemám na to zdroje. Ja neviem, ako to zvládnem. Ale ty si povedal a ja idem, pretože chcem byť tebe poslušný. A ja viem, že robím to najlepšie rozhodnutie. A ja vám chcem povedať úprimne, pre mnohých kresťanov táto vec by znamenala, že odídu z tohto miesta preč. Prečo? Pretože hľadajú seba. Hľadajú svoje uspokojenie. Hľadajú svoje ego. To, čo je dobre pre mňa, pre moje telo, pre moje túžby. A aký som slávny, aký som požehnaný. Ale Boh hovorí, nechaj tak a vydaj sa na úzkú cestu, pretože úzká cesta ta pôjde, dovede do života. Úzká cesta ti dá život a dá ti väčší život. Ale na tej úzkej ceste môžeš byť šťastný, môžeš byť rád. O Mojžiš, keď sa vydával von z Egypta, on nevedel, čo ich čaká. Mal jednu palicu. S jednou palicou Vyvedol celý národ – ale tam nebola jedna palica, ale Boh stál za Mojžišom. Boh stál za Mojžišom. A Mojžiš vedel. A tak keď ho Boh volal, on mal všetko. Židom je napísané, že Mojžiš mal všetko na faraónom dvore, čo chcel. Mal vojakov, mal jedlo, mal služobníctvo, mal, mal nádherné izby, mal nádherný palác, nádherný výhľad, stravu, čokoľvek chcel. A viete, čo hovorí Židom napísané? čo je napísané o Mojžišovi, že Mojžiš sa pozeral dopredu a preto zanechal tieto, tieto veci, ktoré sú dočasné pre jeho uspokojenie a hnal sa za tým, pretože videl dopredu, pretože videl toho najvyššieho. A tak sa vydal na cestu, kde nebol palac, kde bolo plus 50 cez deň a v noci okolo nuly alebo minus. Vydal sa, vydal sa na cestu 40 rokov, kde stále ležel na piesku a na skalách. Vydal sa na cestu, kde mal 40 rokov mannu. Vydal sa na cestu, kde mu všetci, väčšina ľudí do ňoho udierala, že čo to robíš, prečo si sa nevrátil späť a choď preč a zabijeme ťa, zlikvidujeme ťa, Mojžiš. Vydal sa na cestu 40 rokov, aby kráčal a viedol izraelský národ. Povedz si mi, nebolo mu lepšie v Egypte? Pre telo áno. Pre telo áno. Ale Možiš povedal, hospodine, ak ty pôjdeš, pôjdem aj ja. A tak vstúpil do Božích dejín. Vstúpil do dejín spásy. Vstúpil do dejín, kde si ho Boh mocným spôsobom použil. Viete, o koľkých ľuďoch ani nevieme, ani sa nepíše, ktorí urobia obrovskú prácu na misii. A o nich, o nich nikto nevie. Pretože povedali, že ja idem. Boh ti hovorí dnešný deň, ktorou bránou chceš vojsť. Úzko alebo široko. A druhá otázka je, ktorou cestou kráčaš? Abo hľadaš tú zlatú strednú. <laughs> Aj tá neexistuje. Je len úzka, široká. Ale Boh ťa dnešný deň vyzýva. Moje cesty, moje plány akokoľvek ťažké by boli a zdali sa v ľudských očiach, sú tie najlepšie. A Boh teba mňa volá na úzku cestu. Aby sme sa vydali a kráčali úzko cestou. Boh volá teba mňa dnešný deň. Ak si sklzol na tú zlatú strednú, alebo v tej širšej, Boh ťa volá späť. Vráť sa na úzku cestu späť. Vráť sa späť. Je čas, aby si sa mohol vrátiť späť na úzku cestu. Cestu, kde ja som zdrojom, kde ja som zabezpečením. Cestu, kde ja mám riešenia stále pre tvoj život. Ja som vďačný Bohu, že môžem mu slúžiť. A mnoho, mnohokrát je to, je to dobrodružstvo. Nemáte zdroje, nemáte zabezpečenie, mnohokrát je to dobrodružstvo, ale je to o tom, je to o viere, je to o poslušnosti. A Boh ti hovorí, ktorou cestou ideš a ktorou chceš kráčať. Drahý Pane, my Ti ďakujeme za Tvoje slovo dnešný deň. Modlím sa, drahý Ježiš, aby tak, ako zaznelo Tvoje slovo, aby Duch Svety nás uvádzal na tú správnu cestu. Aby Duch Svety nám prinášal to správne poznanie, to správne, správne rozhodnutie do nášho života. A Pane, Ty vidíš každé jedno srdce, Ty vidíš každý jeden boj, každý zápas, každé, každé jedno vybočenie z tej úzkej cesty. Ty vidíš každý jeden spôsob života, Ty vidíš, ty vidíš všetko, Pane Ježišu, pretože pre Tebou sa nedá nič skryť. Pane, ja sa modlím dnešný deň, aby každý, kto vybočil z tej úzkej cesty, aby sa mohol vrátiť späť. Aby sa mohol vrátiť späť na tú úzkú cestu, kde Ty si zdrojom zabezpečenia, Ty si zdrojom života. Ty si zdrojom, aj keď je to ťažké. Ale na konci tejto cesty je Bože víťazstvo, je väčší život. Je väčšie, je zabezpečenie. Pane Ježiši, ja sa modlím za každého, kto nevstúpil úzkou bránou, aby tak mohol urobiť tento čas. Aby mohol vojsť a zložiť všetko pod úzku bránu, pod kríž Ježiša Krista. Ježiš, ďakujem Ti, že i dnešný deň nás uvádzaš do každej pravdy, dnešný deň nás uvádzaš na tú správnu cestu. Páne, dnešný deň chceme zložiť Pane, čokoľvek nás trápi, čokoľvek nám bráni, čo chceme zložiť naše túžby, naše egoistické plány a motívy. Chceme zložiť, Pane Ježišu, a chceme kráčať po tej úzkej ceste. Dnešný deň, Pane, chceme sa vydať na túto úzkú cestu. Chceme, Pane, ísť, lebo Ty kráčaš po nej. Mojžiš povedal, že ak Ty nevídeš, nepôjde ani On. A tak, Pane, ja sa modlím, aby bez tvojho vedenia sme sa nepohli nikde. Aby bez tvojho vedenia sme neurobili žiaden, žiaden krok. Pane, ak to tak bolo, ja sa modlím, Pane, aby si nás navrátil späť. Ja sa modlím, Pane, aby duch pokáňa, duch Ježiša Krista, ten, ktorý nás chráni, ten, ktorý nás uvádza, ten, ktorý nás vedie k pokáňu a k svetosti a k čistote, aby nás priviedol späť na tú úzku cestu. Drahý Pane, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem že dnešný deň si pripravený jednať a konať v našich životách. I dnešný deň hlboko vidíš naše túžby, hlboko vidíš naše motívy, hlboko vidíš naše volanie. Pane, modlím sa, aby celé naše srdcia boli obrátené k Tebe. Aj keď sme v bojoch, aj keď sme v zápasoch, aj keď zlíhame, pádame, Pane. Dnešný deň je čas, aby sme sa postavili a povedali, pane, my ideme. Pane, my ideme. Halelúja. A tak, ako sme v tom modlitebnom stíšení, ja sa ťa chcem opýtať, kráčaš po úzkej ceste? Hľadáš Božú vôľu? Hľadaš, hľadaš Jeho kráľovstvo? Hľadaš to, čo Boh pripravil pre teba. Je On naozaj tvojim pánom. Je On naozaj tým všetkým, čo je v tvojom živote. Alebo je to niečo, čo si tak vyberieš a, a, a hľadaš svoje túžby, hľadaš to, čo je pohodlné pre tvoje telo. Alebo je to niečo, čo, čo hľadaš, aby to uspokojilo, aby, aby si nemal trápenie, aby si nemal problémy, aby si náhodou nemal nejakú ťažkosť. Ak si vybočil z tej úzkej cesty, Boh ťa volá späť. Vráť sa späť. Vráť sa späť. Ale Boh to nerobí na silu. Boh to nerobí natlakom. Ale Boh chce vidieť dobrovoľne. Každé jedno dobrovoľné srdce. Ak si sa vyčtenil z tejto úzkej cesty, ak si začal hľadať seba, ak hriech tebe už nič nehovorí, je čas, aby si sa vrátil späť na tú úzkú cestu. Je čas, aby si povedal, Ježiš, ja bežím späť. Čokoľvek ma to bude stáť. Čokoľvek ma to bude stáť. Čokoľvek potrebujem zanechávať, ja chcem ísť. Ja chcem ísť touto úzkou cestou. Preto. Prečo? Pretože na konci tejto cesty je väčší život. A ja chcem vojsť do väčšného života. Ak sa tu jedná o teba, chcem, aby si urobil druhý krok. Aby si mohol zakývať svoju rukou, aby sme sa mohli spolu modliť. Ďakujem za, ďakujem za ruky. Ďakujem. A to nerobíme teraz kvôli nám. Že aby to teraz sme robili nejaké show. Robíš to kvôli sebe. Robíš to kvôli sebe. Robíš to hlavne kvôli sebe. Pretože raz ty a ja budeme stáť pred Bohom. Raz ty a ja nebudem mať žiadnu výhovorku. Poviem, pane, to kvôli tým ľuďom, to kvôli tomu, to kvôli mojej práci, to kvôli financii, alebo som potreboval viac zarábať. Nie, pán povie dosť, žiadna výhovorka neobstojí. Je to kvôli tvojmu spaseniu. Je to kvôli tomu, aby si ty naplnil to, čo Boh má pre teba pripravené, aby si získal väčší život. A tak, ako sme zareagovali, ja vás chcem vyzvať, aby sme mohli prísť Bohu teraz. K Bohu úprimnej modlitbe. Bohu s úprimným a s pokáním. A volali, pane, zmiluj sa nado mnou. Pane, nechcem tak už žiť, pane Ježiš. Ja chcem, pane, viac ťa nasledovať. Ja chcem urobiť tie praktické kroky, pane Ježiš. Mne nie je jedno, ako žijem. Mne je, nie je jedno, čo robím. Mne nie je jedno, čo, čo sa deje v mojej rodine, ale ja mám hlad potom, aby nielen ja, ale môj dom bol spasený. A nielen môj dom, ale moji susedia boli spasení. Mne nie je jedno, ako žijú ľudia okolo mňa. Pane, ja chcem, aby čo najviac ľudí so mnou bolo na tej úzkej ceste. Drahý Pane, ja sa modlím za každú zodvihnutú ruku. Za každé jedno srdce, ktoré v tejto chvíli povedalo, Pane, ja sa potrebujem vrátiť na tú úzkú cestu. Ježiš, ja sa modlím, aby tvoja ruka sa dotkla každého. Tvoj Svetý Duch, aby sa dotkol, aby ťahol ľudí na úzkú cestu. A čokoľvek sme urobili, akokoľvek sme sa vzdialili preč od Teba, akokoľvek sme začali kráčať tou širokou cestou. páne dnešný deň, ťa prosíme, odpusti nám. Dnešný deň ťa, Pane, prosíme, obi na svoju krvu, odpusti nám, Pane Ježiši. Kdekoľvek sme vybočili, kdekoľvek sme zlyhali, kdekoľvek sme vychladli, kdekoľvek sme hľadali seba a nie Teba, Pane Ježišu. Kdekoľvek sme hľadali svoje ego, svoje túžby, svoje naplnenie. A kdekoľvek sme dali Bože plány a cesty na bok. Kdekoľvek sme ubili naše svedomie a počúvali viac ľudí ako Teba Pane, dnešný deň ťa prosíme, odpusti nám. Dnešný deň ťa prosíme, Pane Ježišu. Pane, vráť nás späť na tú úzkú cestu. Pane, my chceme mať väčší život. Pane, my chceme dobehnúť beh. Pane, my chceme získať ten veniec slávy, ktorý máš pripravený pre nás. Pane, zmiluj sa nad nami dnešný deň. Pane, zmiluj sa, aj keď tento svet ide a nech ide svojou širokou cestou. Pane, my sme si vyvolili dnešný deň úzkú cestu. O, Pane, ja sa modlím za každého z nás, Pane Ježiš, aj za oblasti, ktoré nie sú možno, že slobodné, kto, kto bojuje s nejakou oblasťou, Pane Ježiš. A Ty o nej vieš, Pane, ja sa modlím v mene Ježiš. Ja sa modlím v autorite Ježiša Krista o slobodu. Ja sa modlím o voľnosť. Ja sa modlím o víťazstvo. Ja sa modlím o prelomenie, Pane Ježiš. Ja sa modlím, aby Tvoje túžby naplnili každé jedno srdce. Túžby vyťaziť. Túžby, Pane, vyťaziť v mene Pána Ježiša Krista túžby po slobode, po víťazstve v každej jednej oblasti. O Ježiš, ja sa modlím, aby každé srdce, každá jedna oblasť v našom živote volala po slobode v mene Ježiš. Po slobode v mene Ježiš. A Pane, to, čo je skryté, to, čo je zakryté, to, čo, to, čo schováme, Pane môj drahý, i dnešný deň Ti dávame na Tvoj oltár. Aj dnešný deň sa modlíme, Pane, odpusti, Pane Ježiš, keď sme to skrývali. Odpusti, Pane Ježišu, keď sme chodili po krivých chodníkoch. A Pane, ja ťa prosím, aby tieto veci nielen vyšli do svetla, aby tieto veci boli premenené a zmenené. Aby tieto veci boli slobodné, Ježiš. Pane, ja sa modlím za každého jedného z nás na tomto mieste. Ja vyznávam v mene Ježiš slobodu. V mene autorite Ježiša Krista Nazareckého. Vyznávam slobodu nad každým jedným životom. Vyznávam slobodu v mene Ježiš. Vyznávam slobodu v mene Ježiš. Vyznávam moc jeho krvi. Moc jeho svetosť. Moc jeho pokáňa. Moc jeho čistoty ja vyznávam, že ďabol nemá moc ani právo na naše životy. Že každá oblasť v našom živote patrí Bohu. Že my patríme Ježišovi Kristovi. Ja vyznám, že tento zbor patrí Ježišovi Kristovi. Haleluja, Ježiš, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, že si víťaz. Ja ti ďakujem, pane môj drahý, že dnešný deň nás voláš k svetosti. Dnešný deň nás voláš k posveteniu. Dnešný deň nás voláš, pane, aby naše túžby zomreli. Aby zomrelo naše ego, naše ja aby sme sa vydali na tú úzkú cestu. Haleluja, ja ti ďakujem, pane, že na tej úzkej ceste si ty s nami, že nie sme sami. A keď si ty tam, Pane Ježišu, tak máme všetko, čo potrebujeme. A ja ti za to ďakujem a chválim ťa, Ježiš. Ja vzývam tvoje sveté meno. Vzývam meno Ježiš. Vzývam meno Ježiš. Haleluja, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš. Haleluja. Haleluja. A poďme sa ešte krátku modlitbu modliť za vás, ktorí bojujete s nejakou oblasťou a kde nevidíte víťazstvo, kde nevidíte prielom v svojom živote, môžete zareagovať, chcem sa ešte modliť, čokoľvek to je. To nie je o to, aby sme museli teraz nahlas rozprávať, ale ak je niekto, kto bojuje s niečím, ďakujem za ruku. Ďakujem za vaše ruky. Poďme teraz Bohu. A tam, kde si, vyznaj to pred Bohom. Povedz, Pane, v tej a v tej oblasti ja ti ju vydávam. Povedz Bohu, Pane, ťa prosím, si ma. Pane, vstup do tejto oblasti. Poď teraz Boha, pros o Boha o pokánie. Potom sa budem modliť opäť spoločne, aby táto oblasť bola posvetená pre Boha. Poď Boha, konkrétne povedz Bohu, v ktorej oblasti, ktorá nie je vydaná jemu. Povedz to Bohu, pros o odpustenie a pros o to, aby Boh ti pomohol v tejto oblasti rásť. Halelúja, Ježiš. Halelúja. Sláva ti, Ježiš. Halelúja. Halleluja. Drahý Ježiš, ja sa modlím za všetkých tých, ktorí bojujú v rôznych oblastiach v svojom živote. Ježiš, ja prehlasujem Bože víťazstvo, ja prehlasujem slobodu v mene Ježiš. Ja prehlasujem moc Ježiša Krista, moc jeho víťazstva. Ja prehlasujem slobodu v mene Ježiš do každej tejto oblasti, ktorú ty vidíš a poznáš. Prehlasujem v mene Pána Ježiša Krista, že diabol nemá moc ani právo. Žiaden démon nemá moc ani právo. Ale že tieto oblasti sú vydané Bohu. Tieto oblasti patria Ježišovi Kristovi. On je ich kráľom, on je ich pánom. A tieto oblasti sú vydané Bohu. A odteraz diabol nemá moc ani právo. Lebo Ježiš Kristus je pánom a kráľom v tejto oblasti. V každej jednej oblasti je on kráľom a pánom, pretože on priniesol odpustenie, on priniesol čistotu, on priniesol slobodu. A žiaden démon, žiadna mocnosť temná aj zla nemá nárok a právo na naše životy, pretože my patríme Ježišovi Kristovi, my patríme živému Bohu, haleluja. On je dobrý Boh, jemu patríme, jemu slúžime. A Páne, ja ti ďakujem za každé jedno vyznanie teraz. Ja ti ďakujem za každé jedno úprimné pokánie. A ja ti ďakujem, že v týchto oblastiach teraz pozrieme moc Svetého Ducha. Pozrieme moc Svetého Ducha, aby Duch Svetý naplnil túto oblasť. Aby Duch Svetý posvetil túto oblasť. Aby Duch Svetý očistil a pomazal túto oblasť. Aby táto oblasť bola silná v mene Pána Ježíša Krista. Aby bola silná, aby mocnila. Aby táto oblasť bola posvetená v mene Pána Ježíša Krista. V mene Ježíš. V mene Ježíš. Halelúja. Amen. Amen. Halelúja. Počúvajte dobre, ja vás chcem pozbudiť, aby ste sa mohli chytiť Božieho slova dnešný deň. Aby ste mohli povedať, páne, táto oblasť patrí dnešný deň tebe. A ja stojím vo viere v Ježíša Krista. V tejto oblasti on je kráľom, on je pánom. Po druhé, aby ste mohli zobrať Bože slovo a čítať Bože slovo. V tej oblasti, či sú to financie, sexuálna oblasť alebo akákoľvek oblasť, Pane, ty hovoríš toto, ja vyznám nad svojim životom, že Boh je môjim kráľom, Boh je pánom v tejto oblasti a platí toto, čo hovorí Bože slovo. Tretia vec, pane, ja chcem prísť na domácu skupinku. Ja chcem mať obecenstvo s bratmi a sestrami a ja chcem byť na nedelných bohoslužbách. Počúvate dobre. Prečo? Pretože viera je z počutia. Viera je z počutia. Vierka tu sedí, hej, ale o Božej viere, ktoré ktorej ona je z počutia. Ja keď nepočujem Bože slovo, moja viera je slava. Halelúja. Úplne na záver. Mali sme nádherné vyznanie, nádherný čas, keď sme mohli ísť a sa posvedcovať pred Bohom. A ja by som poprosil Rastia a poprosím aj Tona, môžete, budete takí dobrí, aby sme mohli mať večeru pánovu. A ja poviem krátko k večeri pánovej, tak ako sme stáli pred Bohom teraz, v posvetení, v bázni a vo vyznávaní svojich hriechov. Pán Ježiš hovorí, že on zomrel za tvoje a moje hriechy pred 2000 rokmi. A on hovorí, aby sme a, si pripomínali jeho smrť a jeho vzkriesenie tým, že máme večeru pánovu. Tu nejde o to, že sa premienia a niečo mysteriózne deje. To, že ja beriem kalištek, to, že ja beriem a, chlebík, ja si pripomínam, Máces, ja si pripomínam to jedno, pane, ty si zomrel pred 2000 rokmi a ty žiješ, haleluja, ty si mi odpustil moje hriechy, ty žiješ vo mne, ty ma miluješ a preto potrebujem pristupovať s čistým a úprimným srdcom. S čistým a úprimným srdcom. Tak sme sa teraz modlili a zasvetili sa. Tak nech nás Boh požehná. A my ti ďakujeme, pane, za tvoju obeď za tvoju krv, za tvoje telo, ktoré sa lámalo kvôli nám.